Bab telu Naliko peperintahani Kaisar Tiberius wis nyandak limolas tauni. Pontius Pilatus dadi gubernur ing tanah Yudia. Dini sing dadi ratu wilayah ing tanah Galilea kui Sang Prabu Herodes. Sang Prabu Filipus sederei dadi ratu wilayah ing tanah Ituria lan Trakonitis. Dene Sang Prabu Lisanias dadi ratu wilayah ono ing tanah Abilene sing dadi imam-imam agung nalika semono Hanas lan Kayafas. Iyo dek jaman semono kui kustiala paring pangandiko marang Nabi Yohanes, putrani Imam Sakaria ono ing oro-oro samun. Nabi Yohanes nulin belajai wilayah Kali Yarden kape, karo memulang pangandikane podo mretu bato saka samu samu, lan njalu oti baptis, supaya oleh pangapuraning dosa saka Gusti Iki cocok karo sing katulis ing kitab Nabi Yesaya mengkini. Ana wong uwuh-uwuh ing ora-ora samun padha nyawisno dalane pangeran, lenceng no dalan sing arep diambah. Jurang-jurang kudu diurugi lan gunung-gunung sarta punduk diroto. Dalan sing minggak-minggok kudu dilencengake. sing mendak medukul kudu diroto. Manungsa kabe bakal padha weruh, enggoni kustialah nyelametake umate. Ake wong sing padha teka marani Nabi Yohanes nyuwun dibaptis. Nabi Yohanes nulingan dikau marang wong-wong mau. Kowe tetesani ula wong goroh. Sopo sing akon kowe nyingkiri pau kumane kustiala sing bakal ko alami? buktekno srana kalakuanmu yen kowe wis mretobat temenan lan aja rumangsa aku ra anak turune Abraham sebab ngandelo yen Gusti Allah kuwi kuwasa nitahake tedak turune Abraham saka watu-watu iki weruho Wadunge wis dicepakake kanggo negor wit ing poing oyote. Saben wit sing ora metokake woh becik bakal ditegur. lan dibuang ing geni. Wong akeh mau nuli padha takon marang Nabi Yohanes, menawi mekaten, lajeng menopo ingkang kedah sami kula lampai. Wang sulani Nabi Yohanes, sopo sing duwe klambi loro, sing siji kudu diwenehake marang sing ora duwe klambi. Sopo sing duwe pangan, kudu menehi pangan marang sing ora duwe. Pegawai-pegawai pajak uga padha marani Nabi Yohanes nyuwun dibaptis. Wong mau padha matur marang Nabi Yohanes mengkini, "Guru, kula kedah sami nglampahi menapa?" Wangsulane Nabi Yohanes, "Aja padha narik pajak nuwi saka sing wis ditetepake." Uga para prajurit padha nyuwun pirsa, "La kula, Guru, kula kedah nglampahi menapa?" Wangsulane Nabi Yohanes, Aja padha meres sapa wae lan aja ngrampas utawa ndakwa wong sing ora sabeneri. Cukup ora cukup uripa saka pametumu dhewe. Nalika semono, akeh wong sing padha ngarep-arep marang rawuhe Sang Mesia. Mulane akeh sing padha duwe pangira yen Yohanes kuwi pancen Sang Mesia. Mergo saka kuwi Nabi Yohanes panjur ngandika marang wong-wong mau, aku iki mbaptis kowe nganggo banyu nanging besok bakal ana wong sing luwih kuasa ketimbang aku kuwi bakal rawuh lan senajang mung nguculi talining trumpai wae aku ora patut panjenengane sing bakal mbaptis kowe nganggo roh suci lan geni panjenengane wis samekta napeni parine sing wis ditutu berase bakal dilebokake ing lumbung nanging rambuté bakal diopong ing geni sing ora bisa sirep. Kaya mengkono mau anggone Nabi Yohanes mulang marang wong akeh nganggo patrap rupa-rupa sajrone Marta ake Injili Allah. Nabi Yohanes uga melehake Sang Prabu Herodes, ratu wilayah ing tanah Galilea, bab enggone kromo karo Herodias garwane sedulure Sang Prabu dhewe. mengkono uga bab piolo-piolo liyane sing dilakoni Sang Prabu. Nanging malah saya ndodro anggone nglakoni piolo, ya kuwi srana nglebokake Nabi Yohanes ing pangkunjaran. Sawise wong akeh mau padha dibaptis, Gusti Yesus nuli iya dibaptis. baptis. sajrone Gusti Yesus isih ndedonga langite kawia lan sang roh suci nedai panjenengani rupa manuk doro banjur ana swara saka ing swarga sing ngandika kowe kuwi putraku sing tak kasihi lan sing gawe renaning atiku nalika Gusti Yesus miwiti pakaryane Yuswane kira-kira telung puluh tahun, wong padha ngarani panjenengane kuwi anake Yusuf, ya kuwi anake Eli, anake Matat, anake Lewi, anake Melki, anake Janai anake Yusuf, anake Matija, anake Amos, anake Nahum, anake Hesli, anake Nagai, anake Ma'at, anake Matija, anake Simei, anak Yosek, anak Yuda, anak Yokanan, I Resa, anak Zerubabel, anak Sialtiel, I Neri, I Melki, I Adi, anak Kosam, I Elmadam, I Er, I Yosua, anak Eliezer, anak Jorim, I Matat, I Lewi, anai Simeon, anai Yehuda, anai Yusuf, anai Yonam, anai Eliakim, anai Melia, anai Mina, anai Matata, anai Nathan, anai Dawud, anai Isai, ana Obed, anai Boas, anai Salmon, anai Nahason, anai Aminadab, anai Admin, I Arni, anai Hesron, anai Peres, I Yehuda, I Yakub, anai Ishak, I Abraham, anai Terah, I Nahor, I Seruk, I Rehu, I Pelek, I Eber, I Salmon, I Kenan, I Arpaksat, I Sem, I Nuh, ana Ilameh, Lameh, ana i Metusalah, ana i Heno, ana i Jared, ana i Mahalalel, ana i Kenan, ana i Enos, ana i Set, ana i Adam putrani Allah.